Išeimo knyga 36 skyrius. Tai ėmėsi darbo Becalelis, Oholiabas ir kiti sumanus vyrai, kuriems viešpats davė išminties ir supratimo, kaip padaryti įvairius reikmenis šventyklai pagal visus viešpaties nurodymus. Moze pasišaukė Becalelį Oholijabą ir visus sumanius vyrus, kurie savo norų sutiko dirbti prie šventyklos darbų. Moze atidavė jiems visas aukas, kurias Izraelio vaikai atnešė šventyklos darbams. Tauta kas rytą vis dar nešė laisvos valios aukas. Visi sumanus vyrai kurie darė šventyklos darbus, atėjo nuo savų darbų ir kalbėjo mozei. Tauta aukoja daugiau negu reikia, kad įvykdytume šį viešpatės įsakytą darbą. Tada Moze liepia paskelbti, kad nei vyras, nei moteris nieko daugiau nebeaukotų šventyklos statybai. Tada žmonės nustojo aukoti nes visko, kas buvo sunešta, užteko visiems darbams padaryti ir dar liko. Sumanus vyrai, kurie darė palapinę, padarė iš plonos suktų siūlų drobės ir mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų dešimt uždangalų su išsiuvinėtais cherubų vaizdais. Kiekvienas jų buvo 28 uolekčių ilgio ir 4 uolekčių pločio. Visi uždangalai buvo vienodo dydžio. Jie sujungė penkis uždangalus vieną su kitu ir likusius penkis sujungė vieną su kitu. Be to, padarė mėlynas kilpas vienam ir antram uždangalui po 50 kilpų kad kilpos būtų viena prieš kitą ir uždangalai galėtų būti sukabinti. Nulėjo taip pat 50 auksinių kabių, kuriomis sukabino abu uždangalus taip, kad pasidarė viena palapinė. Padarė ir 11 uždangalų iš oškų Vilnos, palapinės viršui apdengti. Kiekvienas uždangalas buvo 30 uolekčių ilgio ir 4 uolekčių pločio. Visi 11 uždangalų buvo vienodo dydžio. Penkis jų sujungė į vieną, kitus šešis taip pat sujungė. Padarė 50 kilpų vieno sujungto uždangalo šone ir 50 kito šone, kad abu būtų galima sukabinti. Taip pat padarė ir 50 varinių kabių, kuriomis būtų sukabinti abu sujungti uždangalai, kad susidarytų vienas uždangalas. Dar padarė palapinės uždangalą iš raudonai dažytų avinų kailių ir uždangalą iš opšurų kailių iš akacijos medžio padarė lentas palapiniai, kad jas būtų galima pastatyti. Kiekviena lenta buvo dešimties uolekčių ilgio ir pusantros uolektės pločio. Jos turėjo po du išsikišimus, kad vieną lentą su kita būtų galima sukabinti. Taip buvo padarytos visos palapinės lentos ir padarė lentas palapiniai, 20 lentų šonui atgręžtam į pietus, su 40 sidabrinių pakojų. Kiekviena lenta turėjo po du pakojus savo apačioje. Taip pat į šiaurę atgręžtam šonui buvo padaryta 20 lentų su 40 sidabrinių pakojų, po du pakojus kiekvienai lentai, palapinės šonui, atgręžtam į vakarus, padarė šešias lentas ir dvi lentas palapinės kampams iš abiejų pusių. Jos buvo sujungtos apačioje ir viršuje ir sudarė vieną sunerimą. Taip jis padarė abiejuose kampuose ir buvo iš viso aštuonios lentos ir šešiolika sidabrinių pakojų, po du pakojus kiekvienai lentai. Ir padarė užkaiščius iš akacijos medžio, penkis užkaiščius vienos palapinės pusės lentoms, penkis užkaiščius kitos palapinės pusės lentoms ir penkis užkaiščius palapinės galui vakarų pusėje ir padarė vidinį užkaištį, kuris eitų per lentas nuo vieno galo iki kito. Aptraukė lentas auksu, nulėjo auksinės grandis, nulėjo auksinės grandis užkaiščiams ir užkaiščius aptraukė auksu. Padarė uždangą iš melinų, raudonų, violetinių siūlų ir plonos suktų siūlų drobės ir ant jos išsiuvinėjo cherubus. Jai pakabinti padarė keturis stulpus iš akacijos medžio, aptrauktus auksu, su auksiniais kabliais ir sidabriniais pakojais. Palapinės įėjimui padarė užuolaidą iš mėlynų, raudonų, violetinių siūlų ir plonos suktų siūlų drobės visą išsiuvinėtą, ir penkis stulpus su jų kabliais. Jų pagrindus ir skersinius aptraukia auksu, bet jų penki pakojai buvo variniai.